kuwa na neema nyingi kwetu sisi ambazo hatuzioni ayuha nasi ibadallah neema yeyote ile kuidhibiti kwake kumefungamana na kuishukuru Allah subhanahu wa ta'ala nasema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza ikiwa mtashukuru neema zake la in shakartum ikiwa mtashukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuzidisha na kuongeza neema juu neema na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير والتحدث بنعمة الله شكر yeyote ambaye hatoshukuru kwa kidogo kamwe hawezi kushukuru kwa kingi watahadduth bi ni'mati llahi shukrun na kuzizungumza neema za Allah ni moja ya njia ya kuzishukuru kuzizungumza neema za Allah ni moja ya njia ya kuzishukuru na akasema tena mtume sallallahu alayhi wasallam inna allaha yuhibbu إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر هذه النعمة على عبده Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakika ya Allah anapenda anapomneemesha mja wake neema fulani aone athari za neema hiyo kwa mja wake miongoni mwa neema ambazo sisi tunaishi katika neema hizo kila siku kila dakika tumezungukwa na neema hizo kila siku kila dakika ni neema ya amani katika miji neema tu neematul awtan ni'matul amn fil awtan neema ya miji kuwa na amani neema ya amani katika miji ni miongoni mwa neema kubwa sana ambazo sisi tunaishi katika neema hiyo neema ya miji kuwa na amani walitambua mitume na miongoni mwa mitume waliotambua neema hiyo ni nabiyullah Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia habari ya Ibrahim wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina kumbukeni aliposema Ibrahimu kumwambia Mola wake ee e Mola wangu mlezi ujalie mji huu mtukufu uwe ni mji wenye amani neematu amnu fil awtan neema ya miji ya amani katika miji Allah subhanahu wa ta'ala pia ameitaja akiwa anawakumbusha makuraish ilafi quraish ilafihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله سبحانه وتعالى anawakumbusha makureishi safari zao za kwenda Sham kufanya biashara na kurudi akawahusia falyabudu rabba hadha albayt basi mwabuduni mola mlezi wa hii nyumba alkaaba alladhi at'amahu min ju' mola ambaye aliwalisha kutokana na njaa wa amanahu min khawf na akawapa amani kutokana na hofu walizokuwa nazo Allah akawaondoshia hofu na akawapa amani neema ya miji yetu kuwa na amani ni neema kubwa sana katika mambo yenye kustaajabisha na katika mambo yenye kushangaza ni mtu kuwa katika neema ya amani na utulivu katika mji wake kisha asitambue kama hiyo ni neema lakini maajabu zaidi na yenye kushangaza zaidi ni mtu si kutokutambua tu bali kutamani neema hiyo iondoke na awe na hali nyingine tofauti na hali aliyokuwa nayo ayuha nasu ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwenye kitabu chake kitukufu sehemu nyingi kueleza neema ya amani lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatutolea mfano na sehemu nyingi za Qur'an Allah jalla wa ala hutoa mifano ili tuweze kujifunza kutokana na mifano hiyo faqala subhanahu wa ta'ala ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى كسيم أكيد أن mwenye مفانا ambao kwa mfano huo kila mwenye akili anatakiwa tafakari mfano ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameupiga kwenye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa wadharaba Allah mathalan Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mfano qaryatan kanat amina mutma'inna mji uliokuwa na amani na utulivu yatiha rizquha raghadan min kulli makan mji ule unajiwa na riziki zenye kumiminika kutoka kila pande ya mji huo fakafarat bi an'amillah watu wa mji وككفور نعمة يا الله سبحانه وتعالى فأذاقها الله الله كوان جيشا فأذاقها الله الله سبحانه وتعالى أكوان جيشا واتوا ميوله لباس الجوع والخوف فازي لنجا نخوف bima kanu yasnaun kwa yale waliokuwa wakiyafanya aya hii ni lazima kila mmoja aizingatie Allah subhanahu wa ta'ala alivyopiga mfano wa mji uliokuwa na amani uliokuwa na utulivu mji wenye amani na utulivu na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man asbaha minkum yeyote atakayepambazukiwa na asubuhi miongoni mwenu muafa fi jasadihi amesalimika katika mwili wake lahu qutu yaumi anacho chakula chakula siku yake amina fi sarbihi ana amani katika mji wake ana amani kwenye familia yake fakaannama hizati lahu dunya bihadafiriha huyu ni sawasawa na yule ambaye amemilikishwa dunia kwa ukamilifu wake umeamka ukiwa na uzima katika mwili wako una chakula chakula na familia yako una amani katika nyumba yako una amani katika mji wako wewe ni sawa sawa na aliyemilikishwa dunia kwa ukamilifu wake Allah anatupigia mfano wa mji uliokuwa na utulivu watu wake wana amani na utulivu watu wenye amani na utulivu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni sawa sawa na waliomiliki dunia na vilivyomo kwa ukamilifu wake hawa watu wakafanya jambo la ajabu hawakutambua thamani ya amani yao hawakutambua thamani ya utulivu waliokuwa nao fakafarat bi an'amillah wakaikufuru neema ya Allah na Allah katika aya hii pia vile vile ametaja amani na utulivu ni miongoni mwa neema kwa wao kufuru neema tu faadhaqa Allah hapo hapo wao kubadilisha na Allah kuwabadilishia wao kutokutambua tu kwamba tupo kwenye neema, Allah akawabadilishia. faadhaqaha llahu libas aljuu adhabu ya njaa ingetosheleza na ni adhabu kubwa sana. Adhabu ya njaa ingetosheleza na ni adhabu kubwa sana, lakini Allah akawaongezea adhabu ya hofu Allah akaongezea adhabu ya hofu waliokuwa na utulivu walikuwa na amani Allah akawapa hofu akaondoshia amani katika moja ya vita ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana ni vita vya Banu Nadhir mayahudi wa Madina hapo yalipita yalipita kati yao na baadhi ya wanafiki akiwepo Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay bin Salul aliwaambia mayahudi wasikubali kufanya suluhu na Mtume sallallahu alaihi wasallam bali yeye atawaletea jeshi la watu elfu mbili litakalokuja kuwasaidia ikiwa mtume saa sallam atawavamia Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani Mayahudi Allah anasema waqadhafa fi qulubihim ru'ba siku ya vita ilipofika Allah aliweka katika nyoyo zao hofu na uoga ikawa ni jeshi tosha wao wenyewe yukhribuna buyutahum biaydihim wa aidi almu'minin fa'tabiru ya ulul absar wakawa wanavunja nyumba zao wenyewe na kutoa mali zao wenyewe wakiwakabidhi waislamu kwa, kwa sababu gani Allah aliweka katika nyoyo zao hofu na uoga basi ushujaa wote ukaondoka wakaanza kuomoa nyumba zao wenyewe wakatoa mali zao wenyewe wakiwakabidhi waislamu biaidihim wa aidi lmuminin faatabiru yaqulu labsar نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يديم علينا الأمن سبحان الله سبحانه وتعالى كوت كفواك وكرمواك أتدمشي كتك بجيت نيمة أماني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam enyi watu waja Allah hakika miongoni mwa neema za dhahiri tulizokuwa nazo ni neema ya amani katika miji neematil amnu fil awtan neema ya amani katika miji sote tunaona na sote tunasikia na sote tunasoma tunaona katika vyombo vya kutazama tunasikia katika maridio na tunasoma katika magazeti na mitandao mbalimbali katika miji mbalimbali walitokea watu wakawaahidi watu maisha bora kuliko waliokuwa nayo uhuru mpana kuliko uhuru waliokuwa nao maisha mazuri kuliko maisha waliokuwa nayo na leo ni miongo na miongo ya miaka wanatamani yule mtawala aliyesifiwa kwa dhulma na unyanyasaji aje kuwatawala tena miongoni mwa miji hiyo ni miji ya Libya bila shaka wanatamani Muammar Gaddafi aje kuwatawala tena na haiwezekani lakini kuna watu waliwaahidi maisha bora kuliko maisha waliokuwa nayo na walitoa fakti kuonyesha kwamba raia wa Libya hawastahiki kuishi wanavyoishi bali walistahiki kuishi mara kumi wanavyoishi anayewafanyia kiongozi wao ni dhulma na kujilimbikizia mali bali watetezi wapo lakini leo wanatamani afufuke Muhammad Gaddafi awatawale huu ndio uhalisia wa nchi hiyo na nchi nyingi sana ayuha nasu ibadallah dhihabu al-amn enyi watu wa Allah kuondoka amani fihi mafasi kathira kuna mafsadi makubwa sana miongoni mwa madhara ya kuondoka amani ni dhihabu din wa dha'fu din wa dhihabu sha'air din ni kuondoka dini au kudhoofika dini na kuondoka alama za dini kuna nchi wanatamani wasikia adhana kuna nchi wanatamani waswali swala ya Eid katika viwanja kuna nchi wanatamani watawadha achilia mbali kuswali wanatamani wapate muda wa kutawadha tu lakini pia muda huo haupo hayo ni moja ya madhara ambayo yanapatikana katika kuondoka kwa amani na sisi ni mashahidi lakini pia vile vile katika baadhi ya madhara ambayo yanapatikana katika kuondoka kwa amani ni yataarab mafsadaini adhimaini, kutapatikana madhara mawili makubwa sana, hatku al-a'raf, kuvunjika heshima za watu, wa qatl nufus na kuuawa nafsi ambazo hazina haki ya kuuawa heshima za watu zitaondoka wanawake wanabakwa wanawake wananajisiwa tunasikia na kuyaona kwa ndugu zetu majirani zetu juzi palikuwa na nchi ya Sudani ilikuwa na amani na utulivu wakaambiwa pia hawana uhuru yakatoka yaliyotokea lakini ndio leo tunasikia watu wana wanawake wanabakwa watoto wanauawa tunaona tunasikia tunasoma nafsi zisizokuwa na haki watoto wadogo wanauawa kina mama wanauawa ambao si haki yao ikiwa hata kuna jihadi na vita na kisheria ni haramu kuwa watoto ni haramu kuwa kina mama ayuha nasi ibadallah llah al-amn kuondoka kwa amani mafsadi yake ni makubwa sana miongoni mwa mafsada ambayo yanaonekana kwa kila mmoja inhiari duniani ni kuangushwa na kuporomoka majengo mwenye nyumba anafahamu uchungu wa kujenga ambaye mjengo mdogo tu chumba na sebule achilia mbali uwekezaji wa majumba yenye thamani yaliyojengwa kwa miaka na miaka, yatabomolewa kwa sekunde, kwa dakika. Ayuha nasu, Allah mafsada ya kuondoka amani ni mengi sana, yanaonekana machache tunataja kwa sura ya kumbushana hawezi kutamani kuondoka kwa amani isipokuwa mmoja kati ya wawili imma jahilu wa imma sahibul hawa imma ni mjinga asiyejua thamani ya amani au anayejua thamani ya amani lakini anafata matamanio ya nafsi yake ana mapenzi na kitu fulani kwa kuwa watu fulani wamesema haki yetu tuitafute kwa njia hii basi na yeye atafuata mrengo huo lakini anafahamu kabisa kwa maana huu hii njia si njia salama na ashabu ahwa ni wengi tunawasikia mpaka mtu anathubutu kusema amani haiji isipokuwa kwa nchi ya upanga mpaka mtu athubutu kusema tufe sisi waishi mkuu zetu kwa amani mtu anathubutu kusema tufe sisi sote alafu waishi mkuu zetu kwa amani watakuja kutuheshimu watakuja kutuheshimisha wajukuu zetu na watambua kwamba walikuwepo kina fulani kina fulani kina fulani waislamu ni watu futana kama qala al-imam Shafi'i rahimahullah ta'ala inna lillahi ibada futana Imam Shafi'i anasema Allah anawaja wenye akili na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la takun imma'a e muislamu usiwe bendera fata upepo muislamu ni mtu mwenye akili na mtazamo sawa sawa hawezi kuthubutu kuweka maisha ya watu rehani kwa bahati nasibu kwa maana ya kwamba tufe sote yeah, auwe auwe alafu tutakuja kuishi kwa amani wajukuu zetu huko watakuja kukaa kwa utulivu halina historia nzuri katika ulimwengu zipo njia za kudai haki zimewekwa katika sheria na zipo njia za kudai haki zimewekwa pia kinchi kwa hiyo watu wafate taratibu wachunge amani waislamu wasio wapumbavu wakafikia hatua ya kutamani maisha ya mbwa aliyekuwa Marekani na akasema ah bora ningezaliwa huko Marekani bora ningezaliwa mbwa Ulaya mimi kuliko kuzaliwa mwanadamu Afrika watu kwa matamanio ya nafsi wamefikishwa huko watu walifanya takia kwa kila namna kwa sababu ya kupata sehemu ya dunia miaka ya nyuma kama ulimwengu haujafunguka ashabu ahwa watu walikuwa mashujaa wa kukaa katika meli kwa kificho miezi miwili lakini afika Ulaya akaishi maisha fulani watu walikuwa tayari wakawa wakimbizi akavunja heshima yake kwa sababu akafika Ulaya akaishi maisha fulani ambayo anaona kwenye kwenye ujinga Muislamu hawi hivyo. Muislamu hauzi sehemu tukufu ya mwili wake kwa sababu ya aradha dunia. Hata jihadi ayuha nasu ibadallah kwa sababu ya kuimarisha dunia. Jihadi haikuwekwa kwa sababu ya kuimarisha dunia. Waqatiluhum حتى لا تكون فتنة ويقول الدين كله لله هاي دمرين وجهان من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا مرين وجهان tuchunge imani yetu tujiweke نكيل na kila njia ambayo uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Unakwenda kwa kutafutia watoto wako chakula na unarudi salama. Hili ni jambo kubwa sana na lithamini. Lakini sababu na hilo, sote tuna haki ya kuchunga amani yetu, japokuwa kuna kundi fulani limepewa dhamana ya amani katika nchi yetu ni jeshi la ulinzi na usalama kipindi cha karibuni kumedhihiri matukio mengi mengi ya watu kuuawa watu kuchomwa watu kunyisiwa na kadhalika sisi tuna nafasi pia ya kuwa walinzi kwa kuwaripoti wale ambao tunahisi huyu anaviashiria vunjifu vunjifu wa amani na hii haina katika tasallutu al-ikhwan kumsalitisha ndugu yako la haingii bali inaingia katika kuchunga amani ya mji wako tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na kila shari tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala alete amani katika mji yetu na tudumishie amani tuliyokuwa nayo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aihifadhi miji yetu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushie shari za maadui tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala alete imani katika nyoyo zetu na apendezeshe matendo mema katika nyoyo zetu na atupatie katika dunia yaliyoko mazuri na kesho akhira atulipe pepo ya firdausi ala waqimi salam